Słowa Świętego Ewangelia podle Mateusza. Też przyszedł Jezus do chramu, a uczył. Przystąpili k niemu wieleknieży, a starsi lidu z otaską. Jaką mocy dzielasz ty to wieci? Kto ci k tomu dal pełną moc? Jezus im odpowiedział, tak ja se was zeptam na jedną wiec gdyż mi na niej odpowite, ja wam rzeknu, jaką mocy dzielam ty to wieci. Odkud, odkud byl Janów krzest? Z nebe, a nebo od lidí. Ale oni mezi sobą uvažovali. řekneme z nebe, namitne nam, proč jste mu tedy nie uwierzyli. Rzeknemeli wszak od lidí, Musimy se badlidu, protože všichni pokladají Jana za proroka. Odpowiedzieli tedy „Nie nevíme. A on im rzekł, ani ja wam nie powiem, jaką moci ty to wieci dzielam. Słyszeliśmy Słowo Boże. Pana Tobie, Chryste. Pani bratrze, sestry, Swaty Jan od Krzyża, Narodil, się w v roce 1542 w male vesnici Fontivero w Kastilii. Pochodził ze szpanielskie chude rodziny. We 21 letech wstąpił ke karmelitanom w Medinie del Campo. Po seznamení se z Terezji z Avily a za souhlasu przedstawionych, se z ní podílel na reformowaného Karmelu. Musel snašet mnoho přikoří, ale v utrpení dosáhl hlubokého spojení s Bohem i vrcholu mystického života. Napsal, hlavní przyczyną, proč byly w zakonie pisma powolene, dotazy, jeż se dawali Bohu, a proč było wchodne, aby proroci a knieży żadali Bożej zjeweni, a widzieni, je to, że tehdy jeszcze wira ne była tak upewniona, a ewangelini zakon ne był ustanowen. A proto było nutne, aby se Boha ptali, a On aby promlouval jedną słowy, indy widzienimi a zjewenimi, indy w obrazech a podobeństwich, indy mnoha innymi sposoby projewu, proto że wszechno to, co, od, co odpowiadał o czem lubili, co dzielal, a co zjewowal. Było tajemstwi nasze wiry, a wieci, które se jej tykali, no bo kni niej A proto, że wieci wiry nie są z człowieka, nyprz z ust samotnego Boha, o których promlowa własnymi usty. I trzeba, jak sme rzekli, aby se ptali samotnych Bożych ust. A proto je napominal sam Bóg, bodźce we swych svých tak nie dotazowali jeho úst, aby jim odpověděl a vedl tak své události a věci k víře, kterou ještě neznali, protože ještě nebyla upevněna. A to je smysl one autority, ke kterou se začíná svatý Paweł, se kterou začíná svatý Paweł. To, co dávno skrze proroky říkal Bůh našim otcům mnoha způsoby, nam nyní nakonec v těchto dnech řekl ve svém synu všechno najednou. Tím dává apostol pochopit, že Bůh zůstal jakoby němy a nemá už, co by řekl. Neboť to, co dříve říkal po častech prorokům, řekl jim v celku, když nám dal všechno, což je jeho syn. Proto ten, kdo by se chtěl nyní Boha na něco ptát, nebo by chtěl nějaké vidění nebo zjevení, nejen, żeby dělal chloupost, ale křivdil by Bohu tím, że naupira swe oczy zcela na Krista, by chciał nieco innego nebo nowego. Proto by mu Bóg mógł odpowiedzieć tak, żeby mu rzekł Jestliże i sam ci, iż rzekł wszechno we swem słowie, którym je mój Syn, a ma мине, co ci mochu nyní odpovědět nebo zjevit víc než to. Upři své oči pouze na něj, neboť v něm jsem ti všechno řekl a zjevil, a w něm najdeš dokonce víc, než co żadasz, a po czym toužíš. Neboť ty prosíš o promlouvání a zjevení, která jsou častečná, a jestliže upřeš oči na něj, najdeš to v celku. Neboť no On je celé mé promlouvání a odpověď, celé mé vidění a celé mé zjevení. A to jsem vám již řekl, odpověděl, projevil a zjevil, gdyż jsem vám jej dal jako bratra, spolecznika a učitele, cenu a odmienu. No od odnoho dne, gdy jsem na niej sestąpił ze swym duchem na chorze Tabor a rzekł, Hic est filius meus dilectus in quo mihi bene, complacui ipsum audite, totiż to to je mój milowany syn, w niemż se mi zalibilo, toho poslouchajte. Už sem přestal se všemi těmi sposoby poučování a odpowiadani, a spierzył sem to jemu. Poslouchajte jeho, boć ja już nie mam, co bych wam o wírze zjewował ani další věcí, které bych odhaloval. Neboť no jestliže jsem dříve něco říkal, bylo to proto, že jsem sliboval Krista. A jestliže se mě ptali, byly to otázky směřující k prozbě o Krista a k naději v Něho. W niemż mieli nalezt wszechno dobre, jak nas o tom nyní pouczuje cela nauka Ewangelistu a apostolu wszak není ten, kdo by se mnie ptal o nim sposobem, a chciałby, abych k niemu mluvil nebo mu nieco zjewował, jakoby mnie urczytym sposobem způsobem znovu Krista a o více a nedostawalo by se mu i acz iżby ladana w Kristu. A tak by velmi křivdil memu milowanemu synu, neboť nejen, že by mu w tom chybiela wira ale, ale by jej znowu se wcielić, a proit negdejszym żywotem a śmierci. Nie naleznesz, oczbys mnie mohl prosit, nebo po jakich mych zjebenich, a widzienich bys mohl zatołżyć. Dobrze se na niej dziwej, no tam, w niem, najdysz uczynione a dane to to a mnohem bic. Bratrze, sestry, w są wolaniem k vnitřní Bóg Bůh se po pouze lidem czystego serca. Żywot poskwerniony nigdy nie bude mocy spatrzyć de żar prawego świetla. No boć to, co bude pusobit radost czystym duszym, bude trestem proty, której które są poskwerniane. Jeśli że bude nasze serce czyste, dokażemy Krista poznat w duwiernej modlitwie, w udalostach bieżnego żywota, no boť On v nás neustále žije a působí. Kontemplace Boha už v tomto životě nam układa pożechnaną powinność rozwijać wnętrzny żywot. Tohoto kontemplatywnego żywota może dosachnąć każdy chrześcijan, ale je trzeba pewnego a zcela ważnego rozchodnuti we wszem chledat Boha, oczyszczować se, a naprawować spahane chyby a grzechy pak jej milost na neupře nikomu, kto si jej wyproszuje. Poznamy Boha, jako On zna nas, přímo twarzy w twarz. Podle słów wíme, że aż On se ukaże, budeme Mu podobni, a proto ho budeme widzieć, tak jak je. Amen.